Awit, Kabanata 42 Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Araw-gabi, tumataghoy, kapit-araw tumatangis, naging tanging pagkain ko'y mga luha sa pag-ibig. Itong mga kaaway ko sa tuwin ay yaong sambit, nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kapag aking maalala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala. Siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya ay gugunitain ng puso kong tigib hirap habang ako'y nasa Hordan, sa Hermon at sa Mizar. Di ko siya malilimot, gugunitain, oras-oras. Ang dagat na kalaliman, pakinggan at umuugong, at doon ay maririnig lagaslas ng mga talon. Ang katulad nagagalit, malalaking mga alon na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ni Yahweh ay mahayag araw-araw. Gabi-gabi siya naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa aki bumubuhay. Sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika bakit ako ay nilimot? Nilimot mo akong kusa. Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Kalooban ko'y nanghihina sa pagkutya ng kalaban habang sila'y nagtatanong, Ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan.